lang elke dag en nacht bij die ingang van die tent blij en jullie moet doen wat die Heere gesê het, dan zal jullie niet sterf nie. Aaron en sy seens het alles gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het om vir hulle te zeggen.